n'abantu barenga mirongo ibiri nibo baraye bapfuye bivuye ku isanganya ry'imodoka ryabereye muri zone ya shanga muri komine musongati ntara ya rutana ishyirahamwe pariseme rihamagarira leta kwemera ibiganiro bihurikiyemo bose ibyo ngo boba umuti ku bibazo bihari ubu nk'uko urongoye iryo shyirahamwe yabivuze mu kiganiro y'abamenyeshamakuru n'ay'abarimu bo mu ntara ya bururi bari bahawe akazi mu bijanye no gutunganya amatora basaba gutunganyirizwa Eh, kuko inyuma y'amezi atandatu aheze basubiye mu byo kwigisha batararonswa agahembo muri aya makuru kandi tunagaruka ku mwaka urangiye igihugu cy'u Burundi kiri mu ruhagarara mu kanya ni nkuru imimwe ukwaye isanganiro inama Tungere tuwa ikaze murano makuru. Haraheze umwaka urundi bwinjiye mu ruhagarara n'ubu urukirimwo abantu barapfuye ibintu bitari bike birononekara. Mbere n'abanyagihugu barahunga benshi muri bo bakaba bagiye mu bihugu tuhana imbibe amakungu arahaguruka kugira afashe mu gutora umuti uh, w'ibibazo igihugu cy'u Burundi kirimwo hajyo isanganiro yashimye kugaruka ku bikuru bikuru byaranze uno mwaka nkuko tubisomerwa na Leonce Bitariho. itariki mirongo ibiri na zitandatu kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu niho mu gisagara ca bujumbura hatangura imyerekano yari yatumwe ko n'abanyamigambwe batavuga rumwe na leta na bamwe mu mboneza z'amashirahamwe ataho yegamiye mu bya politiki aho biyamiriza ingingo yari yarayifashwe n'umugambwe SNDD FDD itariki 2025 igena perezida Petero nziza ngo azowuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu kuva iyo myerekano itanguye umuntu wa mbere yarishwe muri zone ya Cibitoke mu buraruko bw'igisagara kugeza kino gihe ni ukuvuga inyuma y'umwaka muzima hama havuzwe abicwa abakomereka abahagarikwa muri abo mbere hari n'abatawumenya irengero ryabo aha ntituvuze ibihumbi birenga amajana abiri na mirongo itanu bahunze igihugu abaja baricwa bavugwa mu mico itandukanye urabanyagihugu basanzwe abanyepolitike hatibagiwe n'abo mu nzego z'umutekano ibitigiri bitangwa n'umugwi CNDH ujerwa gateka kazina muntu bivuga ko kugeza mu mpera z'umwaka urangiye hari hamaze kwicwa abantu amajana 381 ishirahamwe ya PRODH ryoryo ryavuze abarenga amajana 6 ubwicanyi ntibwaciye buhagarara mu mwaka wa 2015 urarangiye n'ububandanya bwibonekeza hariho nabagiye barafatwa kuva umwaka turimwo w'ibihumbi 2016 utanguye uwujejwe agateka kazina muntu mwishira hamwe mpuzamakungoni aherutse gushikiriza ko abantu amajana atatu na mirongo na batanu bahohotewe mu buryo butandukanye hagati aho itariki cumi na zitatu z'ukwa gatanu harabashatse abashatse gutembagaza ubutegetsi ibyakurikiye amaradiyo atanu yarasambuwe amashirahamwe amwe amwe mu yigenga arahagarikwa abarundi barakeneye amahoro ayo mahoro nta handi azova atari mu biganiro atanumwe bikumiriye nabo kubyigisha ntiboba barundi kahise kabo ko bibutsi bitari bike abari ku butegetsi n'ababurondera ni bake cyane umuntu afatiye ku barundi sinzi atakindi bifuza atari amahoro n'umutekano byoba byiza batagiye barabagira ibiraro leonce eh, bitariho mu mugambwe w'abadasigana ipfo bamenyesha ko ibiganiro by'abarundi bose ariyo nzira yotuma igihugu kiva mu kaga konsili n'ibigira ngo uyu mugambwe amenyesha ko ibiba byose bihitana urwaruka hanini kandi aribo bo burundi bw'ejo tumukurikira. mu mugambi wa desikani yiporone cyo twama tuvuga dusemerera ni ibiba byose bihitana urwaruka urwaruka narwo nk'uko abarundi babivuze nibwo burundi bw'ejo urumva uburundi bumaze guhona mu rwaruka uca ubona umenya nta cyizere tutira ngo wa muguru kuvugana ukuri no kurikuriranira ngira ngo hariho icyo wadufasha kuko wari wasavijwe n'ibiganiro by'arusha naho n'ubu ibiganiro biguma bivugwa ni byiza ariko ibiganiro biraba mugabo naho nyine tukabona ingorane zibandanya ziba mu mugambwe wa dasigana ikorona rero twuma dusemerera hanyuma na cyane cyane turaba icyo twafasha urwaruka kugira ngo rusubire rureke kubandanya rujananye abahoro kuko nigo ruba ruriko ruriyicira akazoza umugambi wa dasigana iprona turibaza ko ivyo biganiro bishobora gutora umuti kuko n'ibiganiro vy'arusha umugambi wa dasigana iprona warahagi warabigizemo uruhara runini cyane kandi ivyavuyemwo byaradufashije turamara umwanya utari muto mu gahengwe tukibaza rero ko n'ubu ibiganiro mm. n'ubu tuguma tubishigikiye n'ubu tuguma tubishyira imbere kandi abategetsi b'urundi barabyemeye tukagira tuti ese byotangura noneho twumvise ko bigiye gutangura vuba byotangura ngira ngo twoheza tugasubira tukaronka agahengwe kuko n'ukuri ababyeyi bararusha n'igihugu kirarusha Konsiliya ntibigiraro ngo ye umugambi w'abadasigana ipfona uri mu nzego nayo ku rundi ruhande rw'abatavuga rumwe na leta muri uwo mugambi nyine mu ishami rirongowe na Caroline Nditije bo bo basaba yuko horungikwa abasirikare mvamakungu hamwe n'ibiganiro bidakumira kugira hatorerwe umuti urama ku bibazo igihugu kirimwo dukurikire Tasiano Sibomana avugira iryo shami ipona. Interano ya mbere mugabo wadashikirana icona dutanga nuko ubwo na mbere hoza abasirikare mva makungu baza gukingira abanyagihugu mu maguru mashi uko tubivuze yajije kugandagura umuryango w’umujenerali. ico bigaragaza yuko muri iki gihugu umwe yovuga ko gifite umutekano icyo nicyo cya mbere twohera ku icya kabiri rero aricyo kinazotuma by'inangurama utorwa utogwa ibiganiro bidakumira bituma abarundi bose bafise icyo bavugana cyane cyane batemera ikiringo cya gatatu nabo bagishyigikiye bahurira hamwe bakavugana ingene uburundi busubira mu nzira ya demokarasi iyo nayo ica mu itegurwa ry'amatora mashasha aho bumvikana ibikenewe kugira amatora meza ategurwe novuga umugwi ujejwe kuyategura novuga amaradiyo novuga ibindi byose bisabwa ivyo vyoheza ko muri ivyo biganiro ivyo niyo ntererano twe dufise ibisigaye byose vyoza vyogera ku vyovugwa mu biganiro mugabo abantu batariko barapfa ivyo biganiro bigaheza bikabandanya bigashika eh, ku nzego zizotuma ayo matora ashoboka muri makuru rero twagerageje no gushaka kumenya icyo mu mugambi CNDD FDD babivuga ko ariko ntiturashobora kubaronka twaza kubandanya tubarondera mu makuru yacu yo hanyuma mu kanya tubandanye mu bijyanye n'umutekano isanganiro Intwazangabo yo mu gisirikare cy'u Burundi y'ipeta ya general izwi ku izina rya Kararuza Atanazi umukenyezi wiwe n'uwaramucungereye ubuzima Eh, bishwe eh, barashwe mu gatondo ko kuri uyu wa mbere muri zone ya gihosha hari n'indi ntwazangabo mu gipolisi cy'u Burundi yatewe ku mugoroba kuri uyu w'Imana ku rugo iwe mu gace ka gatunguru muri commune mutimbuzi icyo gitero cy'abantu batamenyekanye cyahitanye umukenyezi wiwe na muramu we yari yaje kumuramutsa ni nkuru tubaza Evariste Enziko Banyanga imodokari yari itwaye general de brigade kararuza n'umuryango wiwe yaguye mu mutego w'abitwaje ibigwanisho hafi y'ishuri ryisumbuye gitiriwe mutima mweranda turi muri zone gihosha ya komine muha mu gisagara ca bujumbura amakuru twakuye ahabereye icyo gitero avuga ko general kararuza atanaze umukenyezi wiwe n'umwe mu bamucungerera ubuzima rwaratewe n'abantu batanu bitwaje inkoho zitatu zo mu bwoko bwa karashinikove nk'uko tubibwirwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi OPC de Donatien Ndabigeze yatewe ku mugoroba ukuri w'Imana nk'isaha imwe n'igice amasasu menshi yarashwe n'abateye yahitanye umukenyezi wiwe na muramu we yari yaje kuramukanya nk'uko tubibwirwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye uwavugira igipolisi avuga ko na OPC de Donatien Ndabigeze yakomeretse ku kuguru muri icyo gitero akaba ariko avurirwa mu bitaro byo mu gisagara ca Bujumbura Pierre Nkurikiye yabwiye radio isanganiro ko mu rugo rwa OPC de Donatien Ndabigeze hatowe mu gitondo cyo kuri no wa mbere ibisigazwa by'amasasu bigera kuri mirongo irindwi kandi ko amatohoza aje yatanguye tuributse ko General de Brigade Kararuza Atanaze abaye intwazangabo y'igisirikare cy'u Burundi igira gatanu yiciwe mu gisagara ca Bujumbura mu kiringo c'ukwezi kumwe n'imisi ibiri Evariste Nziko tukiri mu bijanye n'umutekano hari umukenyezi w'imyaka hafi mirongo itatu yaraye yitavye Imana ku musozi munanira muri Komine Bisori intara ya Mwaro inkuru ziva mu gipolisi muri iyo ntara zimenyesha yuko urwo rufu rwaturutse kuri grenade zitatu zatewe mu rugiwe abantu bane bakaba bafashe kumvo z'amatohoza imwaro n'inkuru ya kuri yo yari imana muri ijoro ry'umunsi w'imana ushiru uwa mbere yitwa francine nimbona w'imyaka mirongo itatu n'umwe yaba ku musozi munanira agacimbira ikigabiro muri komine bisoro y'intara ya mwaro nk'uko inkuru ziva mu gipolisi mu ntara ya mwaro zimenyesha ngo hari igihe cy'isaha zitatu muri ijoro ryakeye aho hategwa amagerenade atatu n'abantu bataramenyekana ku muhana w'uwitwa habyarimana pascal wo muri uyu musozi nk'uko bimenyeshwa n'urongo igipolisi mu ntara ya mwaro tumaze niyo ngabo ngo ayo magerenade atatu yaguye inyuma y'inzu atuma uyu mukenyezi acayitaba imana ubwo nyene amenyesha ariko kose rugo ataco yabaye ikindi ngo nta mwana bari bwibaruke uwarongoye igipolisi mu ntara ya mwaro avuga ko igipolisi cyahashitse abantu bane bakaba baciye bahagarikwa ku mvo z'amatohoza mwamenya ko hari haciye hafi indwi imwe gusa hari ikiziga cy'uyundi mukenyezi wo ku musozi ndava muri komine gisozi cyatowe mu mwonga uri hafi mu bantu bahagaritswe ku mvo z'amatohoza n'igipolisi hakaba harimo uwitwa hakizimana emile asanzwe yari yubakanye n'uwo yapfuye nk'uko bimenyeshwa n'urongoye igipolisi imwaro ruhande kuri yo imwaro radiyo isanganiro turabananya n'ayo makuru mu bijyanye n'umutekano nyine abanyagihugu bo ku murwa mukuru w'intara ya karusi no mu micungararo yaho batewe amakenga n’ubwishi bw'abasoda bahaboneka muri iyi minsi ibiri abenshi bakibaza ko uwo bari umutekano ugiye guhungabana ariko urongoye burigade y'amajana ane na mirongo ibiri arahumuriza abo banyagihugu ni ya Blaise Pascal Kararumi abo basoda baboneka ku bwinshi ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi no mu micungararo kuva kuri uyu wa gatandatu ku mugoroba ivyo abanyagihugu baho byabateye amakenga ngo kuko atani kambi yari hasanzwe abenshi aho kuri uyu wa gatandatu bibaza ko ari abasoda bacungereye umutekano w'icegera cya mbere cy’umukuru w'igihugu yari aharaye mu ijoro ryo wa gatandatu rishira uwimana ariko rero bagatangazwa nuko icegera cy’umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo amaze gutaha inyuma y'imisa ya kabiri yari mu nawe nyene ku iparuwasi ya katolika y'ikarusi abo basoda basigayeho n'imiduga yabo bakaba baranashize amahema aho barara ku mutumba wa nkoronko icyahavuye gitera amakenga abanyagihugu bahegereye barara badasinziriye musitanteri wa komine buhiga akavuga ko yamaze kubwira abarongoye imitumba ya nkoronko na buhinyuza bahegereye ngo babwire abanyagihugu barongoye ko abo basoda ari abaje mu byigwa byabo gusa komanda arongoye abasoda mu karere k'ikarusi brigade y'amajana ane mirongo ibiri amenyesha ko hari abasoda b'intwazangabo bagiye kuhagirira imyimenyerezo ngo inyuma y'ivyigwa barimwo amenyesha ko bazohamara indwi zibiri bari muri ivyo vyigwa vyo kwimenyereza ngo kandi abanyagihugu ntiboheza batangare mu gihe bokumva n'urwamo rw'inkoho agasaba ko abanyagihugu baguma batekanye kandi ngo bakaguma ku mirimo yabo ntibatangazwe n'inkoho zoza ziravuga ikarusi kararumiye Brez Pascal ku bwa radio isanganiro Ishirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo riraraje inshinga n'ingene Burundi buriko buratwagwa ubu Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe avuga ko Burundi burangwa n'ihungabana ry'inzego intwaro itabereye hamwe n'ibikorwa bike by'iterambere mu kiganiro y'abamenyesha makuru warongoye Parseme agasaba abategetsi kwikubita agashi tumukurikira mekanizme de mise en application ntazihari itangaje no kumva hariho ivyimviro biri mu bantu ngo amazirano yarusha ngo nafutwe abantu bavuga ngo bafuta ibintu ibintu batazi batamenyeshejwe ica kabiri ni intwaro ibereye mbega amatungo aritasonerwa gute mbega guhana akazi nkene gatangwa amasoko ibintu bizana ingeso gusanga mu gihugu kudahana bitumye igihugu umengo ntikijya kubera kumungwa n'igituriye ngo usanga kudahana kurabanaje kandi hariho ibitabo dufise vyerekana intumbero twafata mu vyerekeye intwaro ibereye by'abanyepolitiki muri leta bamenye yuko izo nkingi zitasubiye ngo zihaguruke tuzihagararire igihugu cyo tujyana fasitendi kumana ngo wishyirahamwe pariseme mu ishyirahamwe ry'urwaruka rurwanya ikibi n'akarengane mu burundi ngo baratewe eh, umutima uhagaze n'ubwicanyi budasiba kwibonekeza mu burundi buboneka cyane cyane mu nzego z'umutekano yohani Nduwimana arongoye iryo shyirahamwe asaba leta kuganira n'abo bose bafite ivyo basaba mu gihugu kugira ngo amahoro yongere eh, kuboneka yohani Nduwimana yaganiriye na Mariange Nzeyimana eh, Mwishirabi ishyirahamwe iwacu mutimu umutima uhagaze eh, n'ubwicanyi utagirizi izina bubera hano mu gihugu cy'u Burundi ni ubwicanyi atanu umenya cyamuhekuye eh, kandi ku by'ukuri hari inzego zihembegwa ico nyene eh, kwerekana ubugizi bwa nabi bubera mu gihugu no kubuhana ariko rero eh, ikibabaje ni uko ubwo bwicanyi bwatandukiye abashinzwe kubugwanya ni ukuvuga yuko ubu abashinzwe gutegura ingene ubugizi bwa nabi buhera mu gihugu abashinzwe kugwanya gukurikirana inkozi politiki nibo tubona berigwa baragandagurwa nta ricijana ata kiziga gitowe ata modokare zitegewe murumva yuko ubwicanyi bwarenze urugero umunyagihugu rero asigaye yibaza ati none jewe nanje bica bigenda gute mu gihe umujejwe kumucungera ari we asigaye mu mw'ibarabara kugira ngo ibyo birangire mona hakwiye gukorwa iki eh, kugira ngo ibyo birangire dusabye abafise ibyo bapfa bose mu Burundi ko bokwicarana mu maguru mashya kugira ngo ubu bwicanyi ubu butunzi abantu batagikora kubera ubwoba bisubire byiganze mu Burundi dusabye ko bokwicarana mu maguru mashya kuko nta wundi muti w'ingorane mu gihugu mu banyagihugu atari ukuja hamwe bakavugana bakavuganiza ngorane hanyuma bagatora umuti urumva rero hamwe bovyirengagiza ni ukuvuga ko tuzohava tuvuga tuti eh, nibo bariko barabikora niyo bataja kuganira vuba cyane abadutwara dusabye ko bofata inzira y'ibiganiro vuba cyane kugira ngo ntidusubire kumva ayo magrenade ayo masasu yirirwa araniga bene burundi yohani nduwimana arongoye ishyirahamwe ry'urwaruka rurwanya ikibi n'akarenganyo mu burundi be n'abandi bakirisu bari bavuye kuririmba uh, kuri senede igitega bakaba bari mu modoka yo mu bwoko bwa fuso bashikije na mirongo itatu iyo nayo ngo ikaba yaragonze igiti mu ibarabara ica irahindukira nk'uko uh, inkuru zivaho byabe zivaho byabereye zibivuga abakomeretse ubu bariko bavurirwa ku bitaro bitandukanye byo mu rutana n'ahandi iryo sanganya rikaba ribaye rya kabiri munsi y'ukwezi kumwe eh, inyuma y'irindi ryahitanye abashika mirongo ibiri muri komine isare Sangwa Musitantari wa komine Nyamurenza avugwa muri iyo dosiye amenyesha ko atavyo azi ku bijanye n'inyuruzwa ry'abo bantu agasaba abagize umuryango w'iyo misore yanyurujwe kumwegera bamushikiriza ibibazo bafise baheze babitorere inyishu Maragarita Barankitse afise ikigo Maison Shalom Memoruigi yari yaronse agashimwe kitirirwa Aurora yakaronse kubera ibijanye no kwitaba iby'agateka kazi na muntu ako gashime gatanzwe ubwa mbere kakaba ari ak'umuriyoni w'amadolari y'abanyamerika ni inkuru ya Blaise Celestin ndiyo ku bwayo wa mbere aronse ako gashimwe Margarita Margarita barankitse agiye kuronka ibihumbi ijana by'amadolari y'abanyamerika kubera ibikorwa byo kurokora ubuzima buzima bw'abantu bari mu ngorane aho rero ngo Margarita barankitse azoronka n'umuriyoni w'amadolari y'abanyamerika ngo bizotuma akoresha hamwe n'amashirahamwe atatu ngo yatumye akora bene ivyo bikorwa byo kwitaho abantu ngo bizotuma rero afasha yongere afate mu mugongo abana bari mu buhungiro n'imfubyi hamwe no kurwanya ubukene mu bana ayo mashyirahamwe atatu nayo yatumye maragarita barankitse yiga gukora bene ibyo bikorwa by'ubuntu ngo ni fondation grandike edora de la grande duchesse y'Luxembourg fondation Jean-François Peter Brock na fondation Bridenelec Dilel Luxembourg Margarita Barankitse akavuga ko yatoye amashyirahamwe kuko ngo arongowe n'abantu bamufashije kandi batamuhevye mu bihe bigoye yagiye aracamwo kubera ivyo bikorwa by'ubuntu ikindi ngo ayo mashirahamwe asangiye n'ikigo Shalom cyo mu Ruyigi ibikorwa by'urukundo ubucuti ubuntu no gutanga muri ivyo birori rero ngo hari abitaho kurusha abandi ibijanye n'agateka ka zina muntu aho rero ni nk'umunyamabanga mukuru wa ONI ariwe Ban kimun abari muri komite y'abatora abahabwa ako gashimwe aurora n'abandi ako gashimwe rero maragarita barankitse akaba yakaronkeye yereva muri arumeniya kuri uyu w'imana bureze celestin yo ku bwayo tukakwibutsa ko ako gashimwe marigarita barankitse akaronse ari mu buhungiro tubananye n'ano makuru abigisha bahoze bakorera imigwije yo gutunganya amatora seni muri sepi n'amasesi mu ntara ya bururi baridoga ko bagiye kumara amezi atatu badahembwa kuva basubiriye kwigisha mu gihe abo bigisha basaba gutunganyirizwa muri sepi bururi bamenyesha ko ibyo bategerezwa gukorera abo bigisha byose byaheze n'ibyo guhembwa ngo bakaba bo bibariza mu bushyikirangange bubajejwe n'inkuru ya jean Pierre Misago kuva mu ntango za munyonyo umwaka uheze basubiye kwigisha abo bigisha bahoze bakorera seni muri sepi na sesi mu ntara ya bururi ntibarabona icyitwa umushahara icyo bavuga ko baronse muri nzero uyu mwaka na makete y'umushyikiranganje w'indero abemeza ko basubijwe ku mirimo muri ubwo bushyikiranganje abo bigisha bavuga ko babayeho nabi bagasaba gutunganirizwa ngo narijya batatekerewe n'izo zo muri komine matana zari zatakaye hagiye kuboneka izindi kuko ibyasabwe byafashe igihe kirekire byabirungitse muri seni kuri uyu wa mbere ku bwiwe igikorwa ciwe caraheze ivy'imishahara y'abo bigisha ngo vyobarizwa mu bushikiranganji biraba ku bantu mirongo itatu n'umunani bakora muri sepi n'amasesi mu ntara ya bururi mu matora aherutse cumi na batanu bose barabigisha jean Pierre misago ibururi radiyo isanganiro ni no kuri iyo nkuru ya jean Pierre misago duce turangiriza ko ano makuru ariko tukabibutsa ko abantu batatu aribo bapfuye mu gitero cakozwe bapfuye nako mu gitero cakozwe ku ntwazangabo yo mu gisirikare cy'igihugu ndetse n'iyo ntwazangabo atanazi kararuza akaba yahasize ubuzima nayo mwumvise ko ikindi gitero cakozwe ku ntwazangabo yo mu gipolisi ku mugoroba wo kuri w'imana cahitanye abantu babiri muri aya makuru kandi twagarutse ku bihe bikuru bikuru byaranze uyu mwaka igihugu kimaze mu ruhagarara ni na hano duce turangiriza ano makuru shimire mwebwe mwese mwari ko muyakurikira shimire na Eric Uwimana eh, n'abandi bamufashije mu buhinga bw'ivyuma mubandanye muryoherwa n'ibindi biganiro vya Radio Isanganiro